Egzèsis se, Di moun sa yo sa yo te dwe fè. Modèl. Nan nuit la m te grangou. Ou te dwe leve al manje. Youn. Ti gason an te swaf. Li te dwe bwè dlo. 2, Pyè te rele machann mango a. Li te dwe achte mango. 3, Nikòl te vle al Kiraso. Li te dwe achte tikè l. 4, Pòl te bouke. Li te dwe al dòmi. 5, Lamèsi t al nan magazen. Li te dwe machande yon bèl wòb. 6, Timoun yo te chita bò tab la. Yo te dwe manje. 7, Yo te louvri liv yo. yo te dwe li. 8. M te rive an reta. M te dwe leve pi bonè.